Oh, Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Ilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau. Saio honetan, fruituak bolen gaira urbilduko gira fruituen ekoizteko proiektu bat garatzen ari den miren aginordokirekin. Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue bizirik emankizun honetan. Berriak atala? Joan den hilabeteko zonbait berri. Estatu mailako irugarren transizio eguna antolatu da joan den irailaren hogeita lauan. Karia horretara, egitarrek transizio ekologikoaren eta alternatiben berri ukan dute. Txirindularen besta abian ezagidu Siberoako bizi taldeak, ibilgailu hau gehiago erabilia izan dadin Siberoan eta bizikleta bideak sortuak izan daitezen maule barnean eta inguruetan. Bestalde, biziko itzaitz batzordeak Euskal Herriko Transizio Energetikoari buruzko lehen txostena aurkeztu du baionan. Txosten horrek agerarazten du biziren transizio energetikoari buruzko itzarmena izenpetu duten erriek zer nolako urratxak abiatu dituzten, ala ez, klima nahasmenduaren kontra borrokatzeko. 2000 eta malauko erriko hauteskundeen ondotik, Lapurdi, Nafarroa beherea eta Siberoako bizilagunen euneko irurgoita ama bosta ordezkatzen duten hogeita amak errik izenpetu dute. Ama bat gairen inguruan. Irigintza, mugikortasuna, energia, eraikuntza, laborantza, ondakinak eta abar. Berrogeita amak bat ekintzaz osatu klima-energia tresnakutsa erabiltzera engaiatu dira zinezko egitak zaintza organo gisa, itzahitz batzordeak 2000 malauaz geroz itzartze hauen jahaipena segurtatzen du. Denek irakordezake dezakezu txosten hori biziren gunean. Bizik, joan den urriaren ondareko ezoizko nagusiarekin zazpi hilabeteko hausnarketa eta eztabaida prozesua bururatu du prozesu horretan, ameka bilkura iragandira, eunkide baino gehiago bildu direlarik ego lapurditik maulera inokoak. Zazpi urteren ibilbidearen bilduma egiteko parada izan da, ogoikidetarik lau eunkide baino gehiagora pasaden mugimenduaren zat. Hainbat garaipen ere, azpi dira. Autoari alternatibaren astapeneko kanpainen fruituak, erriko etxetan transizio ekologikoa martxan ezartzeko tresnakutsa, klimasuntzitzaile diren bankuen kontrako kanpainak, alternatiba, akzion hor violant COP20 eta alkibaitzaile kanpaina edo prozesuen hastea eta buntzatzea eta bar. 2008ko abenduan, iragan den COP ogoita bata, nazio batuen klimari buruzko gailuja bizik azken bi edo hiru urtetan bultzatu duen sare lanaren esparru berezi bat izan da. Hots, kop ogoita batari buruz eta gailuharen garaian bizikukan aktibazio dela medio, bizik hainbat sare lagun berri indartu ditu azken urte hauetan, bizik mugimendu klimatiko aktibo eta berezia izanez jarraitu du. Alabainan, bizik egoera ezin onartuak gaitzesteaz gain alternatiben aitzinean emaiteko lana bultzatu du, esperimentazio laborategi gisa ere arituz eta oroar aldaketa klimatikoa borrokatzean erresilientzia ere prestatuz, egan nahi baita nahasmendu klimatikoen kalteei egokitzea prestatuz. Hortarako, hausnarketa garai berezi honetan, hainbat lan sail konduan hartu da. Gaur egun, bizi den krisi ekologiko eta sozialari aurre egiteko. Hauzoetako asambladen esperimentazioa, elkartasuna, berindartze emantzipazioa sustatzeko, Euskal Herria buru jabe proiektua, iparaldearekin hasiz lugalde autonomo eta erresiliente bat aurre ikusteko, tokiko alternatibetarik instituzio berria den elkargo bakararen mailarat. Hauzolan proiektua, urtean behin amaregunez eraikuntza proiektu kolektiboak sustatuz, ego euskal herriarekin klimaren inguruko dinamika urbiletik segituz, generoaren eta euskararen gaia sakonduz. Bizimegun mugimenduaren handitzea indartzeko eta eskala aldaketa kausitzeko mugimenduaren ibilmoldea egokitu da. Parekidea eta begoi pertsonaz osatua izanen den koordinak eta berrian rolak eta ibilmoldeak bir definitu dira koordinak eta hilabeteko bigarren eta laugarren astazkenean bilduko da, eta biziren biltzara denerirekia, azaroaren ogoita bian, aste hartarekin iraganen da, biltzagirekia, 2008ko otxailearen batetik, aintzina, hilabeteko lehen astezkenean izanen da. Ondoko hiru urteetako hainbat data itzordu, garrantzitsu joratu da. 2008 urtea, urtarrilaren behatzean, akizen izanen den biziren lehen militante baten hauzearekin hasiko da, zer gai esaren gaitzesteko. Azpimarratzekoa da, urtero urrian, transizio energetikoaren hitzordu berezia izanen dela eta 2018ko urrian alternatibaren urtea izanen dela. Sehetasun guziak, esku uragarri ukanen dituzue biziren webgunean azaroaren emeretzitik aintzina. Azken egun hauetan argitaratu duen txosten batean, Amnesty International giza eskubideen erakundeak agerian ezartzen ditu munduan zehar migratzailei buruzko agera politika desberdinak, bi urte iraunen duen informazio kanpaina estreinatuz. Txosten horrek erakusten du nola munduko amak egik bakarrik errefusiatuen euneko berrogeita maseiri agera egiten dieten, ala nola Libanok eta Jordaniak. Munduan dauden hogeita bat kakots iru milioi errefusiatuetatik euneko laurogeita sei garapen bidean diren herrialdeak dituzte aterpetzen. Alimaleko desberdintasun horrek ezin duela iraun iardukitzen dute Amnesty Internationalekoek. Munduko erriek erantzukizunak ezin partekatuz, errefusiatu horiek prekarietate lazgarrian bizi dira, eta erasoak jasaiten dituzte ere, ala nola Kenia edo Pakistan erri aldeetan. Gainera, beren egialdeetan gerla edo egoera lagiak izanik ere, berriz kanporatuak izatea ahiskatzen dute. Txosten honekin, Amnesty Internationalek bi urte iraunen duen informazio kanpaina estreinatzen du, I Welcome deituko dena. Honen helburua da munduko iritzi publikoak informatzea eta iratza jaraztea, erri aberatzen gobernuei presioa eginen dietelako esperantzarekin. Ikusten dugu estatuan naia ez aski, derrigorezko sistema kausitu behar dugu. Beraz, erakundeak, munduan zehar dituen bere zazpi milioikideak, kontinente guztietako bere egiturak eta bere ikerketa talde guztiak aktibatzen ditu, kanpaina horrentzat. Oraindanik bi proposamen zehatz azaltzen ditu. Lehena, ajeraren partekatzea nazio batuetako eun eta laurogeita mairu errien artean, mekanismo iraunkor eta ertsigarri baten bidez. Honek, konduan hartuko ditu errien demografia, barne produktu gordina, jadanik aterpetzen den errefusiatuen kopurua, enpleguaren egoera eta beste. Bigarrena, berdintsua, plantan ezarriko dena larrialdietako egoeretan eta denborak gutiz gertatzen diren migrazio kasuetan. Migrazioak errezebituko dituzten herriek elkartasun sistema martxan ezartzen halko dute. Horrela, herri bakoitzak jakinen du bidezkoa den zer esfortzu egiten duen besteen esfortzuarekin konparatzen halko delarik. Molde egokian informatua eta sensibilizatua izanen den iritzi publikoaren presoaren gainean kondatzen alko delarik. Auge iritziai eta beldu jari lepoa makurtu. Amnesti presente den erri guztietan datuak, txostenak eta bideoen produkzioak, ekintzaileen topaketak, operazioak eta sensibilizazio antolaketak 2008 urtearen bukaeraraino koordenatuak izanen dira data horretan nazio batuek errefusiatuei buruzko goi biltzaha egin behar baitute. Labur biltzeko Amnesty Internationalen adierazpena hau da. Diskurtso positiboa atxekin nahi dugu, errefusiatuen eta egia beratzen agera gaitasunai buruzkoa aurre iritziak eta beldu jat desagerarazi nahi ditugu. Uste dugu munduko populuek informaturik eta argiturik eksigitzen ahalko dietela beren buruzagiai, beren ezinbesteko erantzukizunak arditzaten. Mila bederatziun Tairorogo urte Amnestik molde honetan lan egiten du. Lehenik kuadro bat finkatzen dugu eta ondotik iritzien erantzukizuna aktibatzen dugu. Asaldatua baldin bagira, indar gabe senditzen bagira, mobilizatuz boterea badugu gure ahotsa gehitzeko gauzak kanbiarazteko. Simplista dirudi, baina giza eskubidei buruzko borroka guztiak horrela hasi dira. 2008 ondarean, munduan hogeita bat kakotx irumilioi egefusiatu ziren, hotz munduko euneko zero kakotz irua. Yalla, yalla, ramala. Hare. Aizea dator jordain ibaiatik Soñoa meditera noitza zotik Ma metal umearen gefiti Iaman nidea dina duen aitarekin Posible alda bizitza bereraiki Bai beste muru bat erori Jerusalen goportan jende jati Damasko atetik elduko juarek gizarte hobe bat la la. انه نمشيو في رمالة يلا نمشيو نزورو في العائلة والاصحاب نمشيو في فلسطين فلسطين الحرة نمشيو في حفلة رمالة يلا يلا يلا يلا يلا, يلا رمالة يلا يلا رمالة Gurekin dugu beraz eh, miren ari nordoki, laborantza arloan eh, agronomian formatua eta laborantza arloan ere aritua, ipar euskal herri buntan, eh, harekin aipatuko dugu arbolen eta fruituen mundua. Hasteko beraz orokorki egiten aldi guzu, zertan den fruituen ekoizpenaren mundua, ingurumen hori obekiago ezagut dezagun? Bai, beraz, uh, orokorki jaiten alda bigarren mundu gerla eh, ondotik arbola zaintzak ukanduela, duela eh, laborantzak ukanduen uh, bilakaera edo garapen berdintxua, uh, joan da intensifikatuz, spezializatuz, uh, ara, ekoizpena emendatuz, Eh, beraz gaur fruitu eko izpenaren eh, erdia uh, Frantzia egoeki aldetik aldu da, joan uh, eta mediterraneo esko aldetik, baina ere Frantzia ego mende baldetik, bereziki lote gajon, tarne gajon, dordoina alde horietatik. Uh, irurugo irurugo itamak amarkada horietan, uh, arbola zaintzak uh, baliabide berriak baliatu ditu, bai genetika aldetik, mekanizazio aldetik, Eh, produktu kimikoen aldetik, bai onkailu eta pozoin, eh, pozoinak baliatuz. Eta beraz, eko izpena, intensifikatu da eh, azkar. Zuaitz gehiago emanda baina mota aulagoak baliatuz, beraz, tratamendu eta hartak gehiago galdegiten dituztenak. beraz hori da produktibismo bate, baten ezaugahia eta produktibismo horren beste ezaugahi bat da mm, estandardizazioarena Beraz, eh, ara, uh, merkatua da estatu mailako merkatu bat, baina Euro, e, Europa mailako merkatu bat, uh, produktu estandardizatuak galde egiten dituenak, bai uh, itxura mailan, gustu mailan, kalibra mailan, ara, behar dira kriterio horien araberako fruituak, um, beraz, lekuan ziren mota izigarri hainitzak, baztertuak izan dira, uh, mota berri eta standar batzuen uh, dako. Uh, Sagajaren adibidea, adibidez uh, bizikia da, Uh, Frantziako sagardiaren bi erenak uh, irumotek baizik dituzte osatzen, eta horiek dira supermerkatu guzietan uh, urtean zehar ikusten diren fruituak, direnak ara golden, gala eta granizmiz uh, sagajajuntak ze ondorio zehatz ekartzen du justuki alako standardizazione eta eredu horren autuak azken finean eh, fruituen munduan? Beraz, uh, ondorioak aski ilunak dira, uh, alde desberdinetatik, bai inguramenaren zat, bai jendartearen zat. Um, inguramenaren zat, uh, berbada lehenik, uh, ipatu ditut uh, tratamendu hainitz uh, ginak zirela zuaitzetan, Uh, eh, Ogere adie, adibidea dieraz bat eta beti sagarrik ilan hainitzen zuten duguna. Sagar hondo batek urtean zehar uh, eh, bat azbestean ogoita ama bost tratamendu egezebitzen ditu. Uh, eh, arran batek amak bat, gereziak sortzi. Bon, beraz hori kalte da uh, lehenik edo hasteko kalte da laborariaren zat. Berak baititu produktuak emaiten eta laborariaren urbilekoen zat. Bai eta gero egita zat, ara inguruko biztan lehen zat. Eta biztan da inguramenaren zat, beraz lujaren kalitatearen zat, urarenaren zat, bioain iztasunaren zat. Ara, pozoinak baitira, eh? eskuaraz, uh, produi simik edo fitosaniter pozoina egiten eh, jaiten da, ba, beraz, ara. Um, beste gauza bat, be, bio, bioain aldetik ere, standardizazio horrek uh, selekzionatu ditu mota izigarri gutxi, Eh, eta aski behiak, beraz, juntu aztertuak izan dira uh, mota initz, mota zahak, lekuko motak, eh, profesionalek gehiago landatzen ez dituztenak, eta jendeak edo partikularek ere ez, horroren buru, haiek ere ezagutza hori edo galdu baitute. Uh, eta beste zerbait, bai, etxaldeen ekonomiaren aldetik ere, egoera ez da, ez da izigarri uh, gehienetan uh, etxalde horiek uh, eh, investizamendua iniz egin dituzte, beraz uh, dituzte ere, baina ez dute uh, kontrolarik egin uh, salmentaren presioan. presioak merkatuak finkatzen ditu, Europa mailan edo Frantzia mailakoak dira, beraz gehienetan apal, presio apalean saltzen dituzte mozkinak, eta uh, bon, etxaldearen itzulik neke da, horrek egiten du etxalde tipienak ere desagertzen ari direla. Ondienak onditzen. beste, beste zerbait oino, jendarte ari buruz, uh, arbola zaintzak, normalean enpleguak edo sortzen ditu, hasteko langileria behar du. Behar du uh, gara berdinetan, izaiten alda neguan mostearen zat, uh, primaderan zuaitzen ari intzeko, eta bereziki udana uh, biltzeko. Eh, beraz langileria behar da, enplegatzen da, baina eh, karguak eh, albezain apalako kaiteko, hainitzetan, enplegatzen dira jendeak baldintzatxarretan, gehienetan jende horiek etorkinak direlarik. Eta hori, hori noiztenka edo gerota gehiago entzuten da. Ara, arazo bat hori ere taula edo egoera ilun hori eh, konduan hartuz. Badira, aterabide batzu, plantan emanak eh, eh, direnak edo esperimentazio batzu beste arlo batetik joaiten direnak, aurkezten aldizkigun, Bai, ara, nik aipatu dut laborantza mota bat, dena laborantza modelo nagusia, baina beharik beste batzu ere badira. Uh, beraz, aipatzen alda berdin eskoalegian uh, badiren edo izan diren uh, iniziatiba batzu, Lehenik laurogoita hamar hamarkadan sortu zen uh, sagartzea elkartea, eta elkarte horrek um, elburu gisa zuen eta du uh, lekuko moten uh, ekoizpenaren garatzea, eta astapenean ara, sagarnoaren uh, ekoizteko. Uh, uh, beste elkarte bat bada ere, sapata elkartea, eta hori uh, elkarte horrek egituratzen ditu um, itxasuko gerez uh, ekoizleak. Ba, eta berdin, oien helburua da ere uh, likuko moten eh, garatzea eta ezagutaraztea. Beraz, alere hemen uh, eh, likuko moten atxikitzeko edo mugimendu bada, eh, hori positiboa da, eta bon, bestaldetik ere instalazioetan oartzen alda gero eta gehiago, gero proiektu hainitzagoak badirela, eh, bon, hemen askuntzaren uh, egeinuan gira, eh, ardi eta behien munduan, Bainan badira ere beste proiektu mota batzu, gero eta gehiago baratze, zaintzan, erle zaintzan, uh, oilo askuntzan, eh, ara, eh, eta, eta zuaitzeki ere. Uh, ainitzetan gainera instalazio horiek bo, ere mutipietan egiten dira eta mm, kalitatezko desmartxetan, biologikoan ainitz, uh, salmenta zuzenean ere, eta oartzen gira ere mm, jendeak, kontsumitzaileek, uh, gero eta gehiago hori sekatzen dutela. Likuko eta kalitatezko mozkina, Eh, bai merkatuen bidez, bai uh, amapen bidez. Beraz, uh, ara, beste, beste laborantza mota baten uh, uh, edo sendida eta, eta garatzen ari da emeki emeki. Zure aldetik, fruituen ekoizteko bi edo lau hektara sekatzen ari zira, basi nafagoan, pixkat presentatzen ala ukuzu, zer, zer diren proiektu horren eh, azken finan ezaugarriak eta nola azken finan eh, ari duzun eh, garatzen, joratzen eh, be, atera bide berri horren eh, gauzatzea? Bai, beraz, nik laborantzan plantatzeko sedea dut eta fruitu izpenean. Beraz, uh, nahi nituzke mota desberdinak, uh, eh, frutu mota desberdinak landatu, uh, eh, askia initzak, bai sagar, judare, mertxika, aran, piko, uh, bai eta ere frutu tipiak, horiek zarzaideak, andere matz, belz, gohi, ahabi, uh, ara, uh, biologikoan, bai, biztana, lan egin nahi nuke, eta gero frutua uh, albezen bat salduz, fruitu freskoa, eta um, berdin ere izozkiz transformatuz. Ara. Uh, eh, beraz hori da hori da ene proiektua eta mm, horren um, egiteko lurra sekatzen dut, sekatzen ditut, bizpailu hektara, basena fajo edo bon, lapordiko muga horietan. Uh, eh, ara, egokiak la, landatzeko. Zipidanik badut interesa lere laborantza mundu edo inguramen edo ara, eh, gauza horietan. Um, es, lan egin dute eskuali laborantza bihurtez eta horren ondotik uh, eh, ikastaro bat egin ditut uh, etxalde desberdinetan uh, nahi bainoen pixka bat uh, mundu hori zinez barnetik uh, ezagutu eta bainoen berdin instalatzeko ideia edo txirria zerbait eta beraz emeki emeki gauza desberdinak ikusiz eta mundu desberdinetan lan eginez, uh, eh, ara, proiektu hori, proiektu hori pixka bat formatu da ene buruan, eta, ara, arbolen, eh, arboletan dut gustu gehienik, eta hori nahi nuke garatu. Bai, beraz, uh, sekatzen ditut bizpairu hektara, beraz, ara, uh, lur aski zelai bat izan behar du, lur uh, sakon bat ere, aski untsa itzulia, ara, iguzpeian dena, Uh, urarekin ere aski urbil uh, eh, zuaiz tipien uh, eh, urestatzeko manera izaiteko, hori ere garrantzitsua baita, beraz, bon, oroko lujon bat behar dute, uh, laborari guziak nahi duten, nahi duten uh, lujzati hori. Um, beraz, bai, bai arte uh, pixka bat uh, sekatzeko desmertsetan jendeen gana joaiten, batzuek ere deitu naute, beraz, oroko gean baiko jak dira. Gero alere eskoalegi ez da batakigu ez dela egez lujaren atsemaitea. Uh, ez da egezki luja usten eh, beste pertsona bati edo ezagutzen ez gazte bati. Beraz bo, bada hino egiteko hortan, sensibilizazioan ere. Eta urgunago joaiteko, beraz, eh, entzulek nahi bazaituzte pixkat lagundu edo zure proiektu horren gauzatzen ere beren aportazioekin, bazinuke gomendio edo kontaktu edo mesu bat pasteko? Bai, beraz, bon, entzule batek eh, balin baditu, bizpailuek tara horiek eh, edo ezagutzen badu nox bait dituenak abe, kainu bat egin dezala. Eh, eta bestenaz, uh, orokorkiago ere, uh, ene ustez, pasten alden mesua da gerotagiago girela um, laborari seme alabak ez girenak uh, bainan plantatzeko, laborantzan plantatzeko gogoarekin. Uh, ara, alta, bon, etxaldeen kopurua egietan betita mm, tipituz uh, eh, joaiten da. Beraz, baliteke uh, lekua uh, uste dut gu bezalako entzat, uh, zerbaiten uh, sortzeko eta mm, ardura hori ez da pentsatzen, baina uh, etxaldean sortzen ez direnek ere, etxalde batean sortuak ez direnek ere, ez direnak ere laborari bilakatzen aldira, edo laborari zaiten aldira. Ez da, hola, sortzez diten den zerbait. Untsa, ebe utziko ditugu zurekin armenetan sartzeko medioak, berdin, uh, eh, elkarrezketa unen bukaeran. Razenekin armenetan sartu nahi balin baduzue, proiektuaren eh, aipatzeko adibidez, uh, unaen ezenbakia, 06, berrogoita bat, irurogoita sortzi, berrogoita mar, ogoita lau. Mil esker, miren, eta be gauzatzeon zure proiektu eder horrentzat. Ari emateko gultza, ametsak lortzeko kompromesua Txutik irauntzeko gogortasuna Okupa bidea, zuzena zurea, bezalauten kontrako joka bidea Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat Kapitalaren menpeko mundonetan, handa jabe baina gutxi dira Zer, hemen dikitsa, no. erre nola, bihotxe zita denia sinieste Zer bat urteko txabarruan, pikotago gore utxiku kutxa Zer itzorduak, atala? Zuen egutegietan markatzeko datak. Bimilata amaseiko azaroren ogoitabian, aste hartarekin, Arratxeko zazpietan baionan, kordolie karrikako ogoian, biziren biltzara. Ilabeteko biltzarak, denentzat irekiak dira, seiak eta berroietan, bizi ezagutu nahi duten laguntzaile eta kide berriei, harrera. Kasu, biziren biltzagak txanko hasten dira eta txanko bukatzen. Asteazkenean, azaroaren hogeita iruan, Bayonako Atalant Zinemagelan, Marimonik Robernen Kesko Natan filmaren proiektzioa Euskal Moneta eta Bizi kantolatuko gaualdia. Ostiralean, azaroren ogoita bostean, agatzeko zazpietan, barnekaldeko biziren hilabeteko bilkura, laborantza ganbarako lokalean, hain izan. Larun batean, azaroaren ogeita seian, Tuluzen, Europar Alternatiba Irisken amabigaren koordinaketa. Igandean, azaroaren ogoita zazpian, Tuluzen, Akzio Non-Violant COP21 haren biltzar nagusia, Asteleenean, 2000 eta mazazpiko urtahilaren bederatzean, zerga iesaren hauzi handia aki zen. Bizirik, bizi mugimenduaren azaroko emankizun hau bururatu da. Entzuleer, itzordua finkatzen dizuegu, abenduaren amabian astelenarekin agatzeko zazpitali goiti. Eta ez hantz, berri gehiago eskuratzeko, gure web horria ikusi lasai bizimogi.eu elbidean.